qirq ikkinchi o'dg'irmish o'gdilmishga dunyoning ayblarini so'zlaydi o'dg'irmish javob berib dedi man so'zingni angladim amdi mening so'zimni angla bu dunyo o'zini sanga bakmi yiqimliq ko'rsatibdi hamma ayiblari sanga fazilat bo'lib ko'rinibdi sanga hayron bo'lmayman masalda borki qaysi narsa so'yimlik bo'lsa aybi ko'rinmaydi dunyo özünü söydürgünü üçün onun ko'p ayiblari sanga fazilat bo'lib ko'ringan ay alning cho'ngi so'ygan kishi nima deydi angla so'ygichiga so'yginining ayiblari cho'ng fazilatdir so'yganlikning nishonisi shuki so'yginining aybi fazilat bo'ludi ay shuhratlik sening dunyoni so'yganlikingning alomati ana shudir uning nurg'un ayblarini ko'ngling fazilat deb qabul qildi manga bu dunyoning nemisini maqtaysan uning aybini man sanga aytib beray odam alayhissalom gunoh qilganda xudo uni azobladi qodir egam bu dunyoni uningga zindon qildi zindonda nemini orzu qilasan nemini tilaysan tilak baxt nijot jannat ichida bo'ladi qara odam jannatda bug'doy yevidi bu dunyo uningga tozalanish o'yi qilindi xudoning yomon ko'gini shaytonning yaxshi ko'ginidir xudo qo'g'lig'anni shayton teximi yaxshi ko'radi xudo xohlagan bir bandasini tanlasa uning dunyo bamaydi yo'lini pak qiladi shuning uchun bu dunyoning baxti yaxshi emas u xudodan yiroqlashtiradigan din opitidir xudoman deb mag'rurlang'uchi kishi dunyoga hokim bo'lishni xolidi va it qatorida sanaldi kishi beyisa xalqning üstüge chiqib oladi kambag'al yashsa kemter muloyim baladı. qara odam yalang'och tug'ilgan u yalang'och ketadi dunyo to'plashning nima hojati u yana Nimi ki oldini sen ey o'lguchi san ikki kunlik emes emasmi Biləsən, tirilik ölümgü tutuşudu. Tayyor turgan o'lim vaqt saatnili kutudu. Dünya ishik açtı, yeni bir ishik o'lim ishiki echiladi. Hamma xalq uningga kiradi. Sen ikki kunlik xushalliqing için özünü zo'mizo o'tqa tashlama. Bevafo dunyo turoqsizdir. Baxt cho'gilab turadi. Nima bagan bo'lsa, uni yana qaytirib oladi. kishilarni qo'l yoki bag deb ayrimaydi yaxshi yomonni yovuzni tanlamaydi qara birini bag qildiyu yana bir bagni chaqirib uning o'rniga dastitish qo'yidi bo'ladi diqqat qilsang dunyo ko'langiga o'xshaydi izidan mangsang qochidi qochsang izingga tushadi qarab boq bu so'z shuningga taqlid qilib aytilgan buning ma'nisini tushan ay ko'ngli tuz kim dunyoning izig'i tushsa bu dunyo qochadi agar uningdan qochsang seni qo'g'laydi bu dunyoning meli dinga o'chmanlik qiladi nazar solsang mol dunyo yana dinni yalmab yutadi bu dunyo yosinib o'zini ko'stidi yasanchiq nozinin kelindek ko'ngilni hayajonlantiradi uningga ko'ngil bersang xunuk bir qeriga aylanadi Her kuni yoqongdan tutudu, seni doim ovora qiladi yana qiliqlari turoqsiz qilmishi bevafo begi toluk to'liq uch oymi turmaydi kimdi kim uninga ko'ngil bog'lasa hayotini behuda sarf qilgan bo'ladi tiriklikning har bir kuni bakmi Bunu buni behuda ishlarga sarf qilsa bo'lmaydi qara tiriklik ko'p yaxshiliklar uchun dasmoyidir uni sen behuda isrof qilma ey dono bu dunyoning narsasi uch narsadan boshqa emas u yo halol yo makruh yoki haromdir halolga hisob harom uchun azob bor agar shubhilik makruh bo'lsa uningdan cho'qim saqlan dunyo kimni so'ydirsa uni oxir qo'g'laydi halovat bilan xushal qilsa yana tez yuz o'riydi shodlik bilan parvish qilib raso samirtudi g'am qayg'u bilan yana juditudi shodliqingga nazar solsang oxiri g'am qayg'udur g'am bilan yashasa oxiri shodliq bo'ladi bu dunyoning usti ne'mat bo'lsa tegi mushaqqatdir beshi mushaqqat bo'lsa oxiri ne'mat maishatdir taqvodor saga kishi nima deydi angla yiroq tur bu dunyo sanga kulpat yetkazudi qara sening boyliging gadoyliqdir sanga qaraganda kim gadoy bo'lsa shu boydir seni kim yegan bo'lsa sen oxiri uning go'shini yeysan qor yer qitig'i kirganda o'chingni olasan bu yasag'onlaring buzilg'usi to'plagan mol dunyolaring chechilg'usi bu dunyo tez o'tib ketadigan bir paytdir u dunyo tez keladu bak sagak bo'l ketidig'ini ketaveradu har kuni sandan yiroqlashadi keladig'ini kelaveradu hamon sanga yiqinlashadi ketidig'anlarga bilimli kishi ko'ngil bermaydi idrokli egri besiq kishi keladiganga tayyorlanadi o'limni biladigan kishi o'ziga tamanno qo'ymaydi o'limni ko'rgan kishi o'zini uzun vaqt oldimaydi yo'lovchi kishi yo'lda uy yasamaydi ko'chadigan kishi narsalarni uyda qoldirmaydi mehmonsan bu dunyo sana bir qo'nalg'udir qo'nalg'uda uzoq vaqt turaman deb o'ylama bu dunyoning narsalari zodi yaxshi emas u kimdi bo'lsa huy peylini o'zgartib etadi darvishlar mol mulkini badal qildi zohidlar bu dunyoning tub asosini bilib tashlab ketdi bu dunyo sanga ko'rinmaydigan to'zaxdir bu dunyoning mollari ming yaga chechilgan odam g'ofil va noayti oshko'z keladi mundaqda odam to'rg'a tushmay qolamdi bu dunyo ishlaridan ehtiyot qilib o'tgan taqvodor kishi nima deydi angla to'zaqchi o'zi ko'rinmay yemini ko'z tutadi yasonchiq kelindek jilva qilib ko'ngilni tatidi osh ko'z toqatsiz va g'opil bo'lsang yemni tetib boqsanda oyig'ingdan ilinisan butun dunyo nozu ne'matlari bilan jamlansa olovat bilan ming yil baxtlik yashasa nima foydasi bor oxiri qora yer qo'yniga kiradi uning hujrasi qora yerning tegi bo'ladi o'tkazgan hayoting sanga bir tush bo'lib qoladi nima qilgan bo'lsang shuningga yarasha javob olasan u chog'da o'kinsang o'kinishlaringdan foyda yo'q nima qilgan bo'lsang yil oy kunlar guvoh dunyoning lazzati buni uch narsadirki uchilisining lazzati bir biriga barobar qara bu uchining biri yemak ichmakdir yana biri erini xushal qiladigan xotindir uchinchisi salomat yashash u üçünün içinde en muhimi muşudur. Bu üç nersinin şatlıqı, lezzeti köptür. Bunun başkaları üç nersigi yetmeydi ey el çoğu. Ey kırındaş, lezzetinin biri yemek içmektir. Bunun cevaben yandırış yamandır ey adaş. Onun lezzeti fakat üç ilik galdılı bilinudu. Onundan nere basa karnını toldurudu. agar oy singmasa mijoz tabiatni buzadi tabiat buzilsa kishi og'rib qoladi kasal oldi bilan kishini o'limga tutib baguchidir o'limda lazzat yo'q ay salomat kishi yana bir lazzat xotin lazzatidir uningga javoban sovuq suvda yuyinmoqqa to'g'ri keladi uningdan qolsa qara o'g'il qiz lazzati bo'lib o'g'il qizning yukini ko'tarmak mushaqqatdir bu betni aytquchi nima deydi angla xotin va o'g'il qiz kishining kuchini yo'qitadi ayol bilan ham suhbat bo'lmoq bak lazzatli ishdir lekin buningga javoban sovuq suvda yuyinish qiyin lazzat boyada tamsizlikmi bo'ladi totliq boyaning oxirida ochchiqmi bo'ladi agar yashashning lazzati shu bo'ladigan bo'lsa Bu dünya lazzatsizdir ve mushaqqat chekish yo'lidir. Bu lazzatlik va totliq tiriklik açık ölüm ahire lezzetsiz lazzatsiz Dünyanın bütün lezzeti lazzati ashu nersodur ki bunun cevabını anladın ey xushbeil. Bu dunyo bir dushman, jonu tanmi bir dushman. Bu ikki dushmanning to'ziqi aman quruqliq. uchinchi dushman din o'g'risi shaytondir tangrim bularning yomonligidan saqlasin bularning ichida eng yovuz dushman jonu tan bo'lib uningdan ko'p majro paydo bo'ladi xudoning nomi atalsa shayton qochadi dunyoni tashlavatsang u sendan yiroqlashadi lekin jonu tanni qandoqmi qochirg'uli bo'ladi agar kim o'lsa u qutula oladi bilimlik dana yaxshi aytgan edi bilimlik danalarning so'zini anglash kerak jonu tan meni muhtojlik qiyinchilikqa soladi ba'zida kuldiridiyu ba'zida yig'latidi uning talabiga agishib dunyoni keziman ba'zida och qolaman ba'zida to'q yuraman bir orzusini qondirsa yana birini xohlaydi yana birigimi yotganda kishiga tamoman hukmron bo'lib oladi kishi bu jonu tanni yengib uni bosolmaydi ey mehribon egam uni o'zing bosqaysan bu jonu tan yovuz hiligardurki semiz tutsang teximi yovuzlashib ketadi qara to'zin ot samrasi qutraydi shosh bo'ladi egisini yagi etib undin qochadi nazar solsang jonutan ovchi itga o'xshaydi samrasa egisining haqqini untuydi qorni to'ysa ovg'i yugurmaydigan bo'ladi egisining xolig'inicha harakat qilmaydi jonu tanni kichik bolaga taqlid qilg'uluq qo'sqi to'ysa yugurab tang tushlarini izdaydi qo'soq to'ysa jonu tan ho'rillashidi uning tiligan tilikini bamaslik kerak Tiriklikning boyoqi 3 kunlikdir. Uning nerisi bir necha kechilik shirin tushdir. Bu 3 kunning biri ati, biri o'tgan kun. Bugungi tiriklik atiga ulashami? Uningdan neriqi tiriklikni har qancha bo'lsa-mu tiriklik hisoblama, so'zni ichib aytdim. Xotin bilan ham suhbat bo'lish, arning havas o'tini birar soat o'chirish uchundir. bu o'tni qandoq o'chirsa o'chidi kerak bo'lsa chiroyliq yoki satni quchoqlasa bo'ladi gol lazzatining hammasi qo'saq to'yg'izish uchundir qo'saq to'ysini ortiq foydani tashlash kerak qo'saq to'yg'anda orpi bilan holva bari bir hammasi eshib qoladi kiradigan yo'limi to'shib qoladi shakar holva yegan yoki orpi yeganmi to'yib yozsa atsini osh qo'pidi kambag'al bo'lsimi mol dunyoga ko'z ko'ngli boy taqvodor kambag'al nima deydi angla sen dunyoning shekar ne'matlarini yeding men kepak teriq yedim o'zim qanoat qildim ikkimiz tang to'yib kechsi yotdiq shu kunning soati o'tiyvadi dunyoni qancha to'plasangmi o'zing o'lasan sanga ikkili bo'z tegishlik bo'ladi xolos kambag'almi boymi har ikkisi o'lgandan keyin qor yer qetida yana barobar bo'ladi ikki kunni davomlashadigan halovatni deb hayotga erishmakka nimancha intilasan san dunyo to'plashga zo'xlanasan o'lim bo'lsa seni tutqili zo'qlanadi hayotliq o'tib ketadi har kuni sandan yiroqlashadi qara bu yovuz o'lim ulungni ko'laydi Qara, hayat yaşaganlar şübhisiz ölüdü. Qaysi günün ölüdüğanlıqını bilediğanlar yok. Adam kichik vaqtida saqal chiqishini kutidi. Saqal chiqsa oqirishni kutidi. Saqaling oqarsa o'lim kagini shu. o'limga o'qmi qoralma mu turolmaydi qarab turib o'zingni zo'mi zo' o't köydürme. bu dünya uchun o'zingni o'tqa otma qara bu dunyoning narsalari sho'r suvga o'xshaydi qancha issimi qonmaydi tomiqi nam bo'lmaydi inson o'zi quruq qumga o'xshashdir daryo kirsimi uning osh ko'zi toymaydi bu dunyo xuddi sarobdek ko'z oldingda ko'rinadi uningga qancha agashsang shuncha qochadi jon tanning orzusini haydagan kishi ibodatga beriladi ko'rinmaydigan dushmanga fursat bermaydi jon tanga yo'l qo'yma bo'yin egma uning shodligi qayg'u orzulari o'yindir o'tgan hayot qaytib kelmas bo'lib ketadi uning qog'ini qanchalik umun noma'lum erishgan kunlaringning borini behuda o'tkazma o'limga tayyorlan oldirab ibodat qil o'yg'ongan ва barliq nopoklikdan tozalangan kishi nima deydi angla o'tadigan bugungi tuningni o'tkazding kelgusi kuning mushundoq o'tamu bu shubhilik o'tgan kuning bilan kelgusi kuningning oraliqi бир qo'nalg'udir shunchalik тириклик uchun ortiq давран qilma xeli bo'ldi бу yerda тирикчилик qildim zamonlarni o'tkazib nafsimning putini sundirdim bugun meni shahar kantga chaqiryapsan nafsim meni egilasa qutuldirg'uchi qini jonu tan dushman bo'lgandimu toza dushmandir hammiyaga toza qopqonlari kang yeyilgan uning mayliga qo'yib bama ching tur o'zingni tutib ol aqlli kishi jon teniga nesiba bamaydi o'zini tutgan havoyi havas bo'ynini yanchib o'zini bosolag'an kishinimidayu angla jon teninga qul bo'lma ey bilimi ulug' jon tanga qul bo'lsang diningni qurbon qilishni talab qiladi hamma ishni havoyi havasga agishib qilgan kishini bilimlik deyishga bo'lmaydi ey yurakli kishi jon tanning quli bo'lib qolgan arni aqlliq deyishga bo'lmaydi jon teniga doim ne sevib beradigan bo'lsa u aniq bilimsiz kishi bo'ladi ey qarindosh idroksiz kishilar shundoq kishilarki ular havoyi havasga bosh qo'yadi bu dunyo ana shundoq bo'ladi hamma nuqsonlarni so'zlab badim o'zing o'ylab tushunib ol